บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเมื่อลำเมื่อลำเหตุผลบางประการ เบียดหกกายสี่ดอหมดเบียดหกกายสี่ดอหมด ทำไมคุณไม่มาคะ Tại sao bạn không đến? Tại sao bạn không đến? อากาศแย่มาก à, Thời tiết xấu quá. Thời tiết xấu quá. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Tôi không đến bởi vì thời tiết xấu quá. Tôi không đến bởi vì thời tiết xấu quá. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Tại sao anh ấy không đến? Tại sao anh ấy không đến? เขาไม่ได้รับเชิญ Anh ấy đã không được mời. Anh ấy đã không được mời. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Anh ấy không đến bởi vì anh ấy đã không được mời. Anh ấy không đến bởi vì anh ấy đã không được mời. Thăm mày kun mấy mà khá? Tại sao bạn không đến? Tại sao bạn không đến? ดิฉันไม่มีเวลา tôi không có thời gian tôi không có thời gian ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา tôi không đến bởi vì tôi không có thời gian tôi không đến bởi vì tôi không có thời gian ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Tại sao bạn không ở lại? Tại sao bạn không ở lại? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Tôi còn phải làm việc nữa. Tôi còn phải làm việc nữa. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Tôi không ở lại bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. Tôi không ở lại bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. bạn đi rồi, Tại sao bạn đi rồi? Tại sao bạn đi rồi? đi chán, ดิฉันเหนื่อยค่ะ Tôi mệt. Tôi mệt. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ tôi đi bởi vì tôi mệt tôi đi bởi vì tôi mệt ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ tại sao bạn đi rồi tại sao bạn đi rồi ดึกแล้วค่ะ đã muộn rồi